Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ Ցահանդես նվիրված մեծի տան Կիլիկիո-կաթողիկոս Գարեգին Արաչին Հովսեփյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հայաստանի եւ Արցախի կառավարման մոդելների տարբերությունը որևէ խնդիր չի առաջացնի նույնիսկ ռազմական գործողությունների դեպքում։ Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը դրական անդրադարձ կունենա ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Ամանորյա նախապատրաստական աշխատանքներ Հադրութի շրջանում։ Արամ Արաչինը մասնակցել է քրիստոնյա եւ իսլամ առաջնորդների համագումարին։ Կայացել է սեղանի թենիսի քաշաթաղի դպրոցականների շրջանային փուլը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում բացվել է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Արաչին Օսեփյանի ծննդյան 150-ամյակի նվիրված ցուցահանդես։ Բացման արարողությանը ներկայային Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, հոգեորականներ Էջմիածնի եւ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսարանից падգամավորներ հյուրեր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հակառակ հայոց նորագույն պատմության մեջ ունեցած վիթխարի դերակատարությանը կաթողիկոս Գարեգին Արաչին Հովսեփյանի ավանդը կարծես թե ժամանակի փոշով է պատվել։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանի համոզմամբ անհրաժեշտ է մեր մեծերի ավանդը փրկել մոռացությունից եւ կրկին հանրության սեփականությունը դարձնել։ Ցուցահանդես կազմակերպելու գաղափարը նրա մոտ հղացել է դեռևս 10 տարի առաջ, երբ նա ծանոթացավ Արցախի Մաղավուզ գյուղում ծնված մեծ հայի կյանքին ու գործնեությանը։ Արցախցիները շատ քիչ են ճանաչում Գարեգին Հովսեփյանին, իսկ Գարեգին Հովսեփյանը իմ համոզմամբ Արցախցի ամենահայտնի, ամենամեծ ժառանգություն թողած համահայկական առումով նոր ժամանակաշրջանում անձերից մեկն է, ու պետք է մենք իրեն մեծարենք ու կարծում եմ այս միջոցառումը սկիզբը կդառնա Գարեգին Հովսեփյանի անունը Արցախի ժողովրդին վերադարձնելու գործընթացը։ Լինելով հայ ժողովրդի պատմության ամենածանր օրերի ժամանակակիցը, նա ստանձնել է համախմբողի առաջնորդողի դերը, օգնել արևմտահայաստանից փրկված ворփերին, հոգացել նրանց կրթության ու կեցության խնդիրները։ Նրա գործնեությունն այնքան բազմաբովանդակ է, որ հնարավոր չէ արտահայտել անգամ տասնյակ որոշիչներով, նշեց Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը, կաթողիկոսին ներկայացնելով նաև որպես ռազմական գործիչ։ Մարտ որը իր ներկայությամբ Սարդարաբադի ճակատամարտում զինվորներին, հայ զինվորներին նոր ոգի տվեց։ Նրանք կռվեցին ոչ թե կռվելու համար, կռվեցին հանուն հայրենիքի, հասկանալով, որ դա հայրենիքի վերջին հողակտորն է, եւ եթե դա էլ անձնվի ճշնամու, այլևս հայրենիք չի լինի։ Եվ այստեղ մեծ դեր կատարեցին։ Նույն ժամանակները փոխվել են, մեզ համար այսօր կա հերոստատեր չուն, այսօր կա կինո, բայց 1918 թվականին զինվոր, երբ որ անձամբ տեսնում էր եպիսկոպոսի, որը եկել է նրանց ուսադրելու եւ նրանց հետ կռվելու զենքը ձեռքին, դա հրաշք էր գործում։ Եվ այդ հրաշքը տեղի ունեցավ 1918 թվականին։ Դժբախտաբար դա տեղի ունեցավ 1920 թվականին։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսարանի ներկայացուցիչ Տեր Պետրոսը Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրհնություններն ու ողջունները փոխանցեց արցախցիներին։ Շնորհիվ Քարեգին Հոսեփյանց կաթողիկոսին Արցախը ապրեցավ Մեծիդան Գիլիկիո կաթողիկոսունեն ներս եւ այսօր Մեծիդան Գիլիկիո կաթողիկոսությունը գործե Արցախի հավատքով, գամքով եւ վճռականությամբ խոցիր Քարեգին Հոսեփյանց կաթողիկոսի մասին, գդիշանագեր խոցիր ընդհանրապես հայ ցերի մասին եւ հապկապես արցախցիի մասին, որովհետեւ Քարեգին Հոսեփյանց կաթողիկոս բարի ամբողջական եւ բաբերական իմաստով իր մեջ կգրե արցախցիի դիպն ու դրոշմը, հարուստ միտք վեհանցն հոգի եւ բարի նկարակիր։ Ահա այս էր Կարեկին Հոսեփյանց կաթողիկոս եւ ահա այս է Արցախի մեր սիրելի ժողովուրդը։ Ամատունի Վիրաբյանը մանրամասնորեն պատմեց ցուցահանդեսին ներկայացված նմուշների մասին, ներկայացնելով հետաքրքիր մանրամասներ կաթողիկոսի կյանքից։ Արցախի պատման երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը մեծեց զրույցում ասաց, որ նրան մտահոգում էին ցուցահանդեսի կազմակերպական խնդիրները, որովհետև կաթողիկոսին վերաբերող պատմական նյութերը խիստ սակավ են։ Նա երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի ազգային արխիվին իդեմս տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի, ում գործուն աջակցությամբ հնարավոր եղավ կազմակերպել միջոցառումը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված պատրաստ նյութերը բերվել են ինչպես Հայաստանի ազգային արխիվից, այնպես էլ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսարանի թանգարանից։ Հարցին թե այս նմուշներից որն է մնալու Արցախին, Մելանիա Բալայանը պատասխանեց. Ցուցադրության մեջ ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը, նկարները, այսինքն բոլոր այդ նյութերը մնալու են Արցախում։ Բացառությամբ Մեծիտան Ընկիլիկյո Կաթողիկոս Արանից բերված Գարեգին Հովսեփյանի անձնական իրերի, որոնք Մեծիտան Ընկիլիկյո Կաթողիկոս Արանի թանգարանի սեփականությունն են եւ դժբախտաբար դրանք մենք չենք կարող պահել, դրանք ժամանակավոր ցուցահանդեսին ներկայացնելու պարզապես նպատակով են բերված։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ կաթողիկոսի ծննդյան Հոբելյանի նվիրված միջոցառումներն այս ցուցահանդեսով չեն սահմանափակվի։ Այն միայն մեծ Արցախցու հիշատակին նվիրված միջոցառումների մեկնարկն է ազդարարում։ Իսկ Մաղավուս գյուղում գտնվող նրա տունը Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով բարերարներ գտնելու պարագայում անպայման տուն թանգարանի կվերածվի։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակն է լրանում արհեստական Ադրբեջանի առաջացման 100-ամյակը եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակը։ Այս տոնական տարում մեր զգոնությունը պետք է ավելի բարձր լինի, քանի որ լավ ճանաչելով մեր հակառակորդին հասկանում ենք, որ կարող է տարբեր ահաբեկչությունների դիմել։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ավելի զգոն պետք է լինենք, թեև չի բացառվում, որ հանգիստ լինի, բայց սրանք այն տարեդարձերն են, որոնց ընթացքում Ադրբեջանում նիարդերը շիկանում են, սկսում են կենացներ խոսել, մուղամներ նվագել, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ ընդհանրապես Ադրբեջանն ակտիվանում է տոնորերի ժամանակահատվածում։ Հայաստանի եւ Արցախի կառավարման մոդելների տարբերությունը որևէ խնդիր չի առաջացնի։ Նման տեսակետ է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում ԼՂ մշտական ներկայացուցչության խորհրդական ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն անցել է խորհրդարանական կառավարման համակարգի, իսկ Արցախում հակառակն է, ավելի է ուժեղացվել նախագահական կառավարումը։ Նա համակարծիք չէ այն տեսակետի հետ, որ Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական երկու հանրապետությունների գերագույն գլխավոր հրամանատարների պաշտոնների տարբերությունը կարող են խնդիր առաջացնել, քանի որ գտնում է Արցախում որոշողը նախագահն է, իսկ Հայաստանի հանրապետությունում էլ վարչապետը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը դրական անդրադարձ կունենա նաև ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Երևանի պետական համալսարանում լրագրողների հետ հանդիպման ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթեմյոլերը։ essentially the Bucharest summit decision stands. They are still among the countries that, that NATO is looking at now. Ցավում եմ, որ ավելի քան 25 տարի է անցել, սակայն հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ։ Սա կարևոր է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար միասին աշխատելու հարցում։ Ես գոհ եմ, որ վերջերս 4 նախարարները միասին հանդիպեցին Վիեննայում, հոկտեմբերին հանդիպեցին նաեւ նախագահները։ Կարծում եմ, որ սա գերազանց է։ Ես կարող եմ իմ գոհնակությունը հայտնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նման բարձր մակարդակով ներգրաված է որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, ինչպես նաեւ ֆրանսիական կողմի հետ։ Ռոզ Գոթեմյոլերը նշել է, որ ինքը որպես ՆԱՏՕ-ի նախագահության ներկայացուցիչ ճգնաժամը լուծելու հարցում հույս ունի տեսնելու նոր պահ, գոհ են գործադրվող դիվանագիտական ջանքերի համար եւ հույս ունենք, որ դրանք շուտով արդյունք կտան, ասել է նա։ Նշենք, որ Ռոզ Գոթեմյոլերը ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ գլխավոր քարտուղարի առաջին կին տեղակալն է։ Նա ԱՄՆ-ազգային անվտանգության խորհրդում զբաղեցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ, աշխատել է միջազգային խաղաղության Քարնեգի հիմնադրամում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը 2 տարեկան է, չնայած կարճ ժամկետին համալսարանի ղեկավարությունն արդեն խոսում է ձեռքբերումների եւ կայուն առաջընթացի մասին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 37% աճ ունենք Հովանես Թոքմաջյանը համալսարանի ռեկտոր է նշանակվել 2016 թվականի օգոստոսին 37% աճը, որի մասին նշում է ռեկտորը, ուսանողների թվին է վերաբերվում։ Թոքմաջյանը դա բացատրում է երիտասարդների մոտ տեխնիկական գիտությունների հանդեպ հետաքրքրության աճով։ Մյուս կողմից մասնագիտությունները, որ ձեռք են բերում համալսարանի ուսանողները, պահանջված են ժամանակակից կյանքի համար, ասում է կրթօջախի ղեկավարը մասնագիտություններ, որոնք կյանքի համար այսօր շատ կարևոր են, Ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում պետք է ձևավորվի այսպես ասած տեխնիկական մտավորական խավ, իսկ այդ տենդենսը արդեն նկատելի է երկու հայկական պետություններում։ Պատերազմող երկրներում ընդհանրապես ամենախոցելի ուղություններից ոլորտներից մեկը կրթությունն է եւ այդպիսի երկրներում ավելի շատ ընդունում են հումանիտար մասնագիտությունները այդ տարիներին եւ ճշգրիտ մասնագիտությունները եւ ինժեներական մասնագիտությունները իրենց տեղը որոշ ժամանակով զիջում են եկել է ժամանակը եւ դրանք պիտի վերականգնվեն պետք է Արցախում ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանում տեխնիկական ինտելիգենցիայի ձևավորում արդեն ավելի դոմինանտ է դառնում Իր ուսանողների հետ ռեկտորը մեծ հույսեր է կապում հիմքերունի այդպես մտածելու ամենից առաջ Հովանես Թոքմաջյանը հենվում է արցախցիների բնատուր տաղանդին։ Շատ տաղանդավոր ժողովուրդ կա եւ գենետիկ հիշողությունը ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաների գծով սկսում է զարթոն կապրել։ Ասեմ, որ անցյալ տարի դրա ապացույցներից մեկը այն, որ մեր ուսանողներից մեկը Աշոտ Բալայանը միջազգային օլիմպիադայում հիդրոտեխնիկայից հարավային Կովկասում ոսկե մեդալ շահեց։ Բուհի ռեկտորը վստահեցնում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կրթության ասպարեզում, ինչպես նաև տնտեսության մեջ գերակա ուղղություն պետք է դառնա, քանի որ աշխարհը գնում է դեպի թվային տնտեսության։ Թվային տնտեսության կազմավորումը աշխարհում այլ ընտրանք չունի եւ այս առումով մենք պետք է համահունչ գնանք դրան։ Իհարկե, սրա հասնելու ճանապարհին մենք պետք է չմոռանանք նաեւ այն ուղղությունները, որոնք դեռևս չեն ենթարկվում այս գաղափարներին, այսինքն ավելի դժվար է դրան հասնելը, որտեղ ֆինանսական մեծ ներդրումներ են պետք։ Ամեն դեպքում մենք պիտի քայլենք այս ուղղությամբ եւ հնարավորինս զարգանանք համահունչ ամբողջ աշխարհին։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ամանորյա տոնական միջոցառումները պատշաճ կազմակերպելու համար։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի կուրսային սպորտի բաժինների կողմից մշակվել են տոնական միջոցառումների ծրագրեր։ Ինչպես տեղեկացան բաժնի վարիշները Երաժի Քայրանից եւ Էդիկ Պետրոսյանից, ծրագրի շրջանակներում հադրուտ քաղաքում Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 22-ին կվարվեն տոնացարի լույսերը։ Սկսված է տոնացարի տեղադրման եւ Ազատության հրապարակի ձևավորումը։ Շրջանի 16 միջնակարգերին հիմնական դպրոցներում կտեղադրվեն տոնածառներ եւ ասկացեն նոր տարվա տոնակատարություններ։ Նոր տարվա հանդիսներ կկազմակերպեն նաեւ շրջանում գործող մանկապարտեզներում։ Տոնական միջոցառումները կկայանան նաեւ շրջանի բոլոր համայնքներում, ինչպես նաեւ հիմնարկ ձեռնարկություններում, որոնք արդեն սկսել են իրենց հարակից տարածքների լուսային էֆեկտներով ձևավորումը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Լիբանանում տեղի է ունեցել քրիստոնյա եւ իսլամ հոգեվոր առաջնորդների համագումարը, որի մասնակցել է նաեւ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Համագումարի նպատակն էր հավաքական կեցվածք ճշտել Երուսաղեմի հարցի շուրջ։ Հոգեվոր առաջնորդները հայտնել են իրենց դիրքորոշումները, ապա համատեղ հայտարարություն ընդունել, որով մերժում են ԱՄՆ նախագահի որոշումը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու վերաբերյալ։ Նրանք կոչ են ուղղել դատապարտել ԱՄՆ նախագահի կեցվածքը, Երուսաղեմը համարել Պաղեստինի պետության Հանրապետության մայրաքաղաք եւ շեշտել միաստվածության 3 կրոնների սրբատեղիները պաշտպանելու կարեւորությունը։ Հայազգի Դոն Բոյաջյանը մտադիր է Նյու Յորք նահանգից առաջադրել իր տեխնացությունը ԱՄՆ կոնգրեսում։ Օլբանի Հայդատի ազգային կոմիտեն հայտնել է, որ աջակցում է Բոյաջյանի տեխնացությունը։ Դեմոկրատ Բոյաջյանը մասնակցելու է պրայմերիզին ու եթե նա առաջադրվի իր կուսակցության կողմից, ապա կկարողանա կոնգրեսում տեղ ստանալու համար մրցակցել Էլի Ստեֆանիկի հետ։ Եթե Բոյաջյանը ընտրվի կոնգրես, նա կդառնա կոնգրեսի երրորդ հայազգի անդամը՝ Անա Էշուի եւ Ջեքի Շեքսպիրի հետ միասին։ Թուրքիայի Բուրսա քաղաքի Ուլուդաղ համալսարանում մեծ սկանդալ է բարձրացել համալսարանի բակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դրոշների հանման հետ կապված։ Թուրքական հայտնի համալսարանի ղեկավարությունը որոշել է հանել բակում կանգնեցված ադրբեջանական դրոշնային բանից հետո, երբ համալսարանի բակից անհետացել է Հայաստանի դրոշը, ինչն էլ ենթադրաբար ադրբեջանցի ուսանողների ձեռքի գործն է եղել։ Դրան ի պատասխան համալսարանի ղեկավարությունը հանել է ադրբեջանի դրոշը, հայտնելով, որ ոչ միայն հետ չբերեն հայ Հայաստանի դրոշը Ադրբեջանինը նույնպես չի կախվի։ Մարզասերների համար Կայացել է սեղանի թենիսի քաշաթաղի դպրոցականների շրջանային փուլը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Իրքոյանը։ Մրցաշարի գլխավոր քարտուղար Փաշադաղի շրջակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի գծով գլխավոր մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը ում պատասխանատվությամբ իրականացավ մրցույթը ողջունեց թիմերին, ներկայացրեց մրցույթի կարգը եւ մրցավարներին։ Սկզբում մրցեցին աղջիկները, այնուհետև տղաները։ Վերջնական արդյունքում առաջին տեղը նվաճեց Բերձորի Վահան Սարգսյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոց Երկրորդ տեղը բաժին ասավ մուս ալաշկերտի թիմին։